هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا Zahvala pripada Allahu jer lešanuhu. Donosimo salavat i salam na posljednjeg Allahu poslanika Muhammada sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Ja ejuha alladhina amanu taku Allaha wa la tamutunna illa wa antu muslimun. Ovi koji vjerujete, bojite se Allaha lešanuhu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah subhanahu wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću i da nas učini od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da na zatekne smrtni čas, a da Allah subhanahu wa ta'ala bude sa nama zadovoljen. Draga braćo, uz Allah subhanahu wa ta'ala pomoć, nastavljamo sa našim tumačenjem sure Al-Kahf. Tačnije sa tumačenjem kuranskog kazivanja u kojem nam Allah subhanahu wa ta'ala govori o Musavu i Hidru. U kojem nam se govori o Musavu i Hidru. I inače, ne sjećam se, dobro da li sam vam spomenuo, inače, od svih poslanika u Kur'anu se najviše govori o Musavu alaihi salam. Inače, u Kur'anu od svih poslanika se najviše govori o Musavu, alaihissalam. Pa tako, na primjer, ako, dete, ako vidite suru Taha, većina sure Taha govori samo o Musa'u Musavu, alaihissalam. Kao što ćete naći također i veliki broj ajeta, veliki broj stranica u suri Qasas i drugim kuranskim surama u kojima se govori o ovom Allahovom poslaniku. Kao što smo prošli put rekli, da u ovoj kuranskoj suri nam Allah subhanahu wa ta'ala govori o Musavu alaihi salam i njegovom putovanju u potrazi znanja. Normalno, ne na početku, da tako kažem, nego onda već, kada je bio poslanik, kada je pozivao svoj narod, kada je bio u svom narodu, kada im je tumačio Taurat, i vidjeli smo hadisu koji nam je zabilježi imam Buhari od Ibn Abbasa, od Ubej ibn Ka'ba, radijallahu ta'ala anhu, kako se kaže da je jedne prilike Musa alaihi salam kame khatiban fi nas. Kako jedne prilike Musa držao govor ljudima. Kako ljudima držao govor, tumačio im tevrat, govorio im propisima, govorio im o, o ovome. I u tom momentu je bio upitan ko je najučaniji čovjek na zemlji. U tom momentu je bio upitan šta? Ko je najučaniji čovjek na zemlji. Pa Musa alaihi salam tada rekao, ene, ja sam najučaniji čovjek na zemlji. Pa ga je, kao što smo već kazali, Allah subhanahu wa ta'ala ukorio, radi ovog njegovog izraza. Ukorio ga je radi njegovog izraza, zato što je rekao ja. Trebao je da kaže šta? Allah najbolje zna. Trebao je da kaže Allah najbolje zna. Pa ga je radi ovoga izraza Allah subhanahu wa ta'ala ukorio, kao što je spomenuto, pomenuto je predaj, fa'atab Allahu alaihi idhram je rudda la ilma ilaihi. Pa ga je Allah ukorio, zato što nije znanje pripisao Allahu subhanahu wa ta'ala wa auha ilaihi. I Allah mu je objavio. Znači, draga braćo, kao što smo kazali, znači ovo je povod ovoga događaja, ne povod objave ovih ajeta. Znači, kao što vidim, ovo je za vrijeme Musa alaih sam, ovo je povod ovoga događaja. Pa mu je Allah Đalešanu objavio, znači, došla mu objava, da ima tamo negdje moj rob koji je učeni od tebe. Koji je šta? Učeni od tebe. Nije to, kao što smo već rekli, Nije to značilo da je uopšte učeniji i bolji u svim stvarima. Nego je kod sebe posjedovao jedan dio znanja kojeg nije posjedovao ko? Musa a.s. I onda subhano pogledajte poniznosti Musa a.s. Pogledajte poniznosti Musa a.s. Iako znamo da je Musa a.s. od ulul azm. Znači od svih poslanika koje Allah subhanahu wa ta'ala poslao, da imamo jednu grupu poslanika koja zove Ulul Azm. Koliko ima tih poslanika? Među njima je ko? Musa a.s. Među njima je poslanik sallallahu alaihi wa sallam, među njima je Nuh, među njima je Iz, među njima je Musa a.s. Među njima je Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala ga je odabrao na drugim poslanicima. Međutim, kada je čuo, kada je saznao da tamo ima neko, ko ima neko znanje što on nema, obratio se Allah subhanahu wa ta'ala i rekao, ja rab, wa kejfa li bihi, Allahu dragi, kako da dođem do njega? Na koji način da dođem? Znači, pogledajte, pogledajte jedne te želje, Pogledajte da jedno je volio da se dođe do znanja koja, koje, ne postoji, koje, ne, koje ne postoji kod čovjeka. Kako da dođem do njega? Ne pitam gdje, je li daleko, koliko trebam ići, koliko trebam putovati, koliko ću se umoriti, nego na koji način da šta? Na koji način da dođem, gdje da idem, da li idem prema istoku, da idem prema zapadu, da idem ovdje, da idem, gdje da idem? Njama Allah subhanahu wa ta'ala rekao, objavio, da kada krene na taj put, da ponese sa sobom šta? ponese sa svom ribu. I normalno, u prvom ajetovo kazivanje se kaže i vidimo da je sa njim bio njegov dječak, da je sa njim bio njegov sluga. Taj sluga se zvao kako, rekli smo, taj sluga se zvao kako? Juša ibn Nun. Zvao se Juša ibn Nun. On je kasnije postao šta? Poslanik. On je kasnije postao poslanik također. On je kasnije postao poslanik. Međutim, tad je bio dječak bio momčić. Ali je hizmetio Musa a.s. I on je tada krenuo sa tim dječakom. I Allah subhanahu wa ta'ala mu je objavio. Normalno rekao mu je da se taj rob koji će kasnije sresti, da se nalazi tamo gdje se sastaju dva mora. Gdje se sastaju dva mora. I da ponese za sobom ribu. I da ide. I tamo gdje izgubi ribu, gdje izgubi ribu, da je to znak da je tu, da se tu nalazi taj čovjek. Da ondje gdje izgubi tu ribu, Da je to znak da se tu nalazi. Ribu koju je ponio sa sobom bila je mrtva ili živa? Mrtva. Bila je mrtva riba. Ili sa sobom nosio ribu. I kada su išli, išli, došli su do jedne pećine gdje su odmorni. I zaspali su. Zaspao je Musa a.s. I spana Allah Đalešanu je dao tada da ta riba oživi. Bili su blizu mora. Allah subhanahu wa ta'ala je dao da ta riba oživi, da oživi i da upadne u more. I kako je išla morem, kako je, znači, da kažem ušlom, sve kako išla ostavljala je jasan trag za sebe. Ostavljala je jasan trak iza sebe. Što je bilo čudo. Što je bilo čudo ovom je dječaku. Međutim, taj dječak kada je to vidio, kada se probudio Musa ali Isa, zaboravio da mu kaže. Zaboravio da mu to kaže. I onda su oni dalje nastavili da idu. Međutim, dalje kako su nastavili, subhanallah, Allah zrašanu je dao da kako su prešli to mjesto gdje su trebali da ga nađu, da Musa tada osjeti umor. Prije toga nije osjećao umor, niti se žalio na umor. Međutim, kada su prešli tako da kažem, počeli da dalje idu, prešli ono mjesto koje je bilo traženo, Musa je počeo da osjeća umor. I tada je rekao svom dječaku, فَلَمَّا جَاوَزَ قَالَ لِفَتَهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَدَا نَصَبًا Kada su prešli to mjesto, rekao je svom dječaku, daj nam, daj nam onaj naš ručak, daj nam onu ribu da jedemo. Pa moj dječak rekao, a ra'ejte iz avajna ila sahret, fa ili nasitu hud. Kaže, sjećaš se kad smo bili kod one pečine, da kaže, ja sam tu ribu zaboravio. Zaboravio sam da te, da te obe, obavijestim, šta se desilo. Musa kada je to čuo, pa ne dali kema kun nam ribuka. Kaže, to je, to je ono što nam treba. Kada je to čuo, da riba tu pobjegla, da je tu nestala, rekao je, to je ono što nam treba. Jer u onom hadisu se kaže, fa iza faqatta l'huta fa tammahu, da mu je Allah Đelšanu objavio, tamo gdje izgubiš ribu, e tu je taj, tu je taj čovjek. Kaže, fa rtadda ala atharihima kasasa. Pa su se kaže, oni vraćali, Do čega? Vraćali su se do puta. Vraćali su se putem slijedeći svoje tragove. Kako ne bi ponovo zalutali. Do onog mjesta gdje su izgubili ribu. Kada samo došli, našli su čovjeka ispod kojeg je zeleno. Našli su čovjeka ispod kojeg je sve zeleno. Inače, hidr, riječ hidr dolazi, znači korijent je riječ upućuje na zelenu boju. I kaže se da se zvao, kao što je došlo hadisu Buhari, da se hidr nazvao hidrom, zato gdje god bi sjeo, sve bi pozelenilo ispod njega. Sve bi pozelenilo šta? ispod njega. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, سبحانه وتعالى فوجد min من Pa su kaže, tu našli čovjeka, tu su našli يدنوغا od naših robova kojim smo mi dali našu milost i mi smo ga podučili znači pogledajte ovdje ovdje Allah subhanahu wa ta'ala obavještava Musa alaihi sallam ovo je jedan bitan detalj na koji ćemo se kasnije vratiti a to je da Allah podučava Musa alaihi sallam da taj čovjek koji će on sresti da mu je Allah dao svoju milost i da ga je Allah djelašanuhu šta? Da ga je Allah djelašanuhu područio. I zato je ispravnije mišljenje kod islamske učenjaka i rekli smo da imam kurtubi, to mišljenje pripisuje džumhuru, da je Hidr poslanik. Da je Hidr također jedan od poslanika. Mada među islamskim učenjacima postoje koji kažu da je bio samo dobri čovjek. Međutim, pravilno ispravno je mišljenje i ponavljam da imam kurtubi to pripisuje džumhuru, ينسبه للجمهور يتوميش لنا ودابير الشيء الشنقيتي يدرقي ذا بيو بصانيك ذا بيو بصانيك مجوتي مني بيو نيستم شريعة كوشت بيو موسى nije bio na istom vjerozakom kao što je bio Musa. I to nam draga vrećo, ako smo čitali, a sigurno jesmo i slušali poslanicima, znamo da poslanici još od prvog poslanika, da nisu bili na istom vjerozakom. Bili su istog ubjeđenja, Isto su vjerovali u Allah subhanahu wa ta'ala. Čak su svi oni koji su došli prije Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, nagovijestili su dolazak Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, nisu bili na istom vjerozakom. Jedan imao svoje propise, drugi imao svoje propise. Međutim, kad je došao Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, od tada prestaju da važe svi ti vjerozakoni i svi ljudi su obavezni koji zateknu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa makar bili na vjerozakonu Musa Isa, da slijede vjerozakon Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I tada dolazi Musa kada nalazi Hidra, kaže mu, hel attabi'u ka ala an tu'allimani mimma ullimta rušta. Kaže, hoćeš li mi dozvoliti da te slijedim, kako bi naučio ono što čemu te Allah podučio. Znači, rekli smo ovdje, i spomenuli smo, kao što spominja Hafiz ibn Kesir i drugi islamski učenjaci, da se ovdje uzima edab i vidi se lijepo ponašanje Musa alaihi sallam prema Hidru. Musa kao onoga koji uči od onoga od koga uči. I ne kažemo, ja sam poslanik, Allah Đelešanu me poslao da od tebe učim, ja to moram. Tako pa on dolazi i traži njega. Znači, edep prema onome od koga uči znanje. Pa makar da od njega naučiš jednu stvar, treba da mu budeš zahvalan na tome. Jer blagodat ilma, vrijedno je znanje, draga braća, je veća od bilo koje druge blagodati. Vrijednost znanja, vrijednost ilma je veća od bilo koje druge blagodati. I zato čovjek mora biti zahvalan onome koji mu je olakšao, omogućio da dođe do toga. A to je onaj koji ga je šta? To je onaj koji ga je podučio. I zato vidimo kako ovdje dolazi šta? I kažem, hoćeš li mi dozvoliti da te slijedim kako bi me podučio onome što te Allah djelo samo podučio. Pa Hidrom odgovara šta? Kaže, ti nećeš moći sa mnom da izršiš. Hidrom odmah odgovara i kaže, ti sa mnom nećeš moći da izršiš. Zbog čega mu kaže, ti nećeš sa mnom moći da izršiš? Zato što Hidr zna da je Musa na drugom vjerozakonu, na drugom šarijatu, a da je Hidr na jednom šarijatu. I ti kao poslanik na svom šarijatu, ako vidiš ono što se suprostavlja tom šarijatu, nema sumnje da ćeš na to reagovat. Da ćeš na to reagovat i da nećeš moći da me gledaš kako ja to učinim. Pa mu Musa a.s. odgovara sa teđiduni inša Allahu sabiran. Kaže inša Allah, ja ću kaže biti saburljiv. I kaže nećete biti nepokoran. I nećete biti šta? Nepokoran. Dobro. I onda se dogovorili i Allah subhanahu wa ta'ala u nekoliko kuna ajeta kaže fantalaka. Pa su njih dvojica krenuli. Znači Musa je krenuo da slijedi koga? Da slijedi Hidra. I da vidi, da ga nauči nečemu što on nije znao. Jer ga Allah subhanahu wa ta'ala poslao da nauči nešto što Musa nije znao. I onda su se oni, kao što smo ovdje spomenuli, ovo smo spomenuli već u prošlom predavanju, ali moramo rad neke stvari da ponovimo ovaj imat. I onda se desile tri stvari na tom njihovom zajedničkom druženju koje mu je Musa usporio mu je šta? Musa uspori. Kaže, fan talaka hatta idha rakiba fi safinati, halakaha. Kaže, pa su njih dvojica krenuli. I kaže, kada su došli, kada su se ukrcali na jedan brod, na jedan čamac, da pređu jedan put, kaže, Hidr je probušio taj čamac. Kaže, on je probušio taj čamac taj čamac je potonuo. I normalno Musa kada je vidio šta? Vidio je kako ovaj buši čamac. Kako uništava neču imovinu. Znači, zbog čega ćemo se kasnije suprostaviti Musa alaih sallam? Zato što uništava na prvi pogled nečiju imovinu. Pa mi rekao, kale, a haraktaha li tugriqa ahlaha, ala kad jitaše in imra. Kaže, sam to učinio da potonu ti ljudi što se nalaze na njoj. Kaže, došao si sa velikom stvari, sa stvari koja nije dozvoljena. Jedna mu hidra odgovara, alam akul, inna kalem destati amahja sabra. Zati nisam rekao da sa mnom nećeš moći izdržati. Zar nisam rekao da sa mnom nećeš moći izdržati? I da kasnije ćemo vidjeti da kada su se razišli, da Hidr pojašnjava Musa zbog čega je to učinio. Pa kaže, emma safinatu fa kanat أما سفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا Kaže što se tiče onog čanca kojeg sam probušio, kaže on je pripadao ljudima koji su bili siromašni. pripadao ljudima koji su bili siromašni. A kaže, u to vrijeme je bio vladar, bio je vladar koji je uzimo svaki ispravan, svaki gdje vidi ispravan čamac, vidi dobar čamac, oti ga je. Ako vidi pokvaren čamac, ostavio bi ga. I kaže, uradio sam šta? Pokvario sam napravio sam samo malu rupu. Nisam ga, na prvi pogled ga jesam pokvario, ali sam ga pokvario, učinio manju štetu da bi spriječio veću štetu. Kako bi on potonuo i kako bi kasnije došli ljudi izvadili taj čamac, šta? I kako bi ga ponovo popravili. Znači, rekao mi zbog čega je to uradio. I dobro, da, nakon ovog, da se vrati na prvi put, kada je Musa vidio to, kada je to osporio, rekao, izvinuo se Hidru. I rekao je, kale, la tu ahidni bima nasitu, la tu hikni men amiri osra. Kaže, nemoj mi zamiriti ovo što sam uradio i nemoj mi otežavati moju stvar. To jeste da te slijedim, da o tebe nauči. Kaže, tam talaka, pa su i dalje nastavili. Međutim, ovaj put se desila veća stvar nego prvi put. Kaže, فَنْتَلَقَ حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلُ Kaže, oni su dalje nastavili i krenuli da idu, kaže, sve dok nisu sreli jednog dječaka. Hafiz ovde da mu se smiluje, Ibn Kesir, navodi, jednu preda, navodi da je to, da su došli do jednog sela, da su ušli u jedno selo i da su vidjeli djecu kako se igraju. Da su vidjeli šta? Djecu kako se igraju. I kažu da je bio dječak koji je bio najljepši među njima da je bio najljepši među njima. I kaže da mu je prišao Hidri da ga ubio. Znači da mu je tu prišao i da ga ubio. Allah subhanahu wa ta'ala kaže faqatala, pa ga je ubio. Da zamislite, na oči Musa alaihi salam vidi kako prelazi, prilazi nedužnom dječaku i da mu radi šta? Da ga ubija. Pa kada je to vidio Musa, kaže, a katelta nafsan zakijatem bi gajri nafsi laka djete še nukra, kaže, zar da ubiješ nedužno djete? Znači, pogledaj kako mu kaže, nedužno. Znači, ubi, ubio si dušu koja je nedužna. Ja možda je subio nekoga, pa je možda nešto da su... Ali dijete, zašto je subio? Dijete. Pa mu da ponov odgovara Hidr, kale, a lam a kul leke innake lam testati, ja nije sabr. Pogledajte, sad ovdje, suhanova. Pogledajte sad ovdje, preciznost kuranskog izraza. Prvi put kaže šta? Zar nisam rekao da nećeš sa mnom izdržati? Drugi put mu se obraća i kaže, zar tebi nisam rekao? Zar tebi nisam rekao? Zar ti nisam rekao da nećeš izdržati? Pogledajte razlike. U čemu se razlike? Prvi put kažem šta? Zar nisam rekao da nešto mnom izdržati? On uopšte, zar nisam rekao? Međutim, drugi put mi se obraća s njemu i kaže, zar tebi nisam bolan rekao da nećeš sa mnom izdržati? Znači, ovdje je također jedan išaret. Znači, za onu osobu koja poziva, koja ukaziva na neku stvar, da nije isto prvi put kada ukažeš na neko zlo, nekoj osobi, i drugi put kada ju to ukazivaš. I zato čovjek, znači od mudrosti, zato vidimo koliko puta poslanik sallallahu alaihi sallam, kada bi govorio o nekoj stvari, znači poslanik sallallahu alaihi sallam se znao zadesti u ljudima, među ljudima, i znao je da to vidi i da zna da među tim ljudima ima neka stvar koja nije dozvoljena. Pa je znao govoriti, ma balu qawmin, kaže šta je ljudima rade tako i tako. Ili onaj ko radi tako i tako, bit će mu tako i tako. Ne bi imenovo čovjeka, ne bi ukazao na njega, nego bi rekao uopšte. E zato vidite ovdje tako isto. Heder prvo kaže, za nisam rekao? Međutim, drugi put ga kori kaže, zar tebi nisam rekao da ne radiš to i to? I zato, draga breć, onaj čovjek koji hoće da poziva Allah subhanahu wa ta'ala, mora da ima način, metodu. Za pozivanje ka Allahu subhanahu wa ta'ala, za savjetovanje, za pozivanje. Ne može čovjek da poziva, da savjetuje po svom čeifu. Inako kako on hoće. Čovjek u tim stvarima mora da bude mudar. I zato je da'ava, pozivanje Allahu subhanahu wa ta'ala mudrost, za koju Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je mudrost kome hoće. I zato subhanallah vidiš ljude, znači kako je Allah djelšanu im dao mudrost i kako danas, znači danas poznati šehova, znači danas imate ljudi kojima Allah djelšanu mimo njihovo znanja dao mudrost, znači kako milioni im slušaju i gledaju. I nema čovjeka koji ne voli da ga sluša i nema, ne voli da ga gleda. Ali kad gledaš te ljude, vidiš subhanak kako im Allah Đelšanu dao mudrost. Vidiš kako lijepo govore, nikoga ne uvrijede, nikome, nego pozivaju onako kako je pozivao poslanik sallallahu alaihi wa sallam. A o mudrosti poslanikovog sallallahu alaihi wa sallam poziva smo sigurno slušali i čitali i gledali. Znači vidjeli ste kako dođe čovjek uđe u mesčit i pomokli se. Jer ashabi skoče na njega, kaže poslanik sallallahu alejhi ostavite ga. Ostavite ga neka završi. Zato i sada moderna nauka otkriva, znači kako prekidanje mokrenja u toku mokrenja da može da uzrokuje velike probleme u čovjeku na zdravu. Međutim, to kad radi u mesjidu i u džami, poslanik sallallahu kaže ostavite ga nek završi. Ostavite ga nek završi, kaže kad završi onda pospite kantu vode pa tome. Znači, nije, nije mu ružno rekao. Nije ga ovako ukorio. Nego je fino savjetu. I kaže se posle toga da je taj čovjek rekao u stihojima Allahumma arhamni wa muhammada wa la terha ma'ana ahada. Allahu smiluj se meni i muhammadu, a nemoj se mimo nas dvojica nikome smilovati. Smiluj se meni i muhammadu, a nemoj se mimo nas dvojica nikome, nikome šta smilovati. I draga braćo, zato vam kažem, znači ovu stvar vam govorim u smislu da ovoj stvari razmišljate. Jer ima ljudi, oni iz svoje ljubavi, oni svoje ljubavi, da na Allahu Đelešanuhu vjeri. Hoće da drugima govore, ali vjerujte mi, samo druge otjeraju i udaljavaju od Allahu Subhanahu wa ta'ala vjeri. Sad tu čovjek ono kažemo, bitno je da ja kažem. Kako ću reći? Nije bitno. Pozivanje Allahu Subhanahu wa ta'ala ibadet. Pozivanje Allahu Subhanahu wa ta'ala je šta? ibadet. Kao što mora da znaš kako da klanjaš, kako da daješ zekat, kako da ideš nađ, tako treba da znaš kako da pozivaš Allah subhanahu wa ta'ala. I zato subhanahu koliko puta smo prilici da slušamo, da pričamo. I da kažemo subhanahu, pojavio se mladić u džami, počeo klanjat, prišli mu ljudi, počeo nešto da mu pojašnjavaju, da mu govore, bo, kaže nikad više čovjeka u džami. To nije jedan slučaj da sam ja lično čuo, niti sigurno vi da se čuli. To je nešto što se dešava. Znači ljudi govore, Neću reći da nemaju pravo da govore, ali nemaju, nemaju pravo da govore da pozivaju, osim da pozivaju kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam pozivao. A pogledajte kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam pozivao. Pogledajte kako je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam govorio. Pogledajte kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam postupo prema onima koji su tijeli da ga ubiju i sve te stvari. I zato nije ispravno. Nije ispravno oni koji kažu bitno je da se kaže. Bitno je da pozovem. A kako ću to učiniti nije bitno. Hoću li reći drsko? Hoću li reći prvi put odmare čovjeku? Ovako, tako da je da Allah Đelešanu sačuva. Prvi put vidi čovjeka, vidi nešto loše kod njega i Znači, gdje je to od mene hađa Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, pogledajte u ovom kazivanju kako nam Allah subhanahu wa ta'ala ta išarat daje. Pogledajte u ovom kazivanju kako nam Allah subhanahu wa ta'ala ova išarat daje. Pa prvi put, znači, navodi nam taj detalj da Hidr kao poslanik kao onaj koga je podučio i odgojio Allah subhanahu wa ta'ala, da mu se prvo kaže, zar nisam rekao? Ono uopšte sam rekao, a drugi put ga kori kaže, zar ti nisam rekao? Da tako i tako uradiš. I onda nakon drugog puta, mu se Musa izvinjava. Odnosno, traži njegov predanje i kaže, ako ti još jedno ono, slučajno kaže, prvi put mu se izvinio, drugi put mu kaže, ako ti ponovo šta kažem, kaže to i onda, onda ćemo se razići. Ako ti još da kažem, onda ćemo se šta? Onda ćemo se razići. Kaže tam talaka. I kaže krenuli su. Kaže dok nisu došli do jednog sela. I zamolili su, odnosno zatražili stavnike tog sela da ih šta? Ugoste. Febeu. Pa su oni odbili da ih ugoste. Pa su našli zid. Kažu koji je pao. Ili koji je tijelo da padne. Koji je bio srušen. Pa i kaže došao Hidr i digo taj zid. Ono. Ovi odbili da ga šta? Znači čemu se, čemu se mu se začudio? Ovi odbili da ugoste a on došao tu i džabalu kaj im radi. Znači, ne daju im vode, ne daju im hrane, ne daju im ništa, ne daju im ovo. Šta? Međutim, on mi besplatno sam im digo zid. I onda kada je vidio, kada je to vidio Musa, kaže, kaže da si tijel, ne tehasta alihi ađra. Kaže da si tijel mogu sve to da uzmeš nadoknadu. Da im dobro naplatiš. I onda kada je čuo da se ponovno suprostavi njegovom dijelu, Hidr kaže šta? Hada firaku bejni u Kaže, ovo, e sada se razilasi. Sada se šta? sada se razišli. Međutim, kada su se razišli, prije što se razišli, kaže mu, sa unabijuke bi ta'vili manom testati alihi sabra. Kaže, ja ste obavijesti onome radi čega nisi mogu da se buraš. Ja ste obavijesti onome na čega nisi mogu da se buraš. Zato kaže poslanik alihi salatu wasalam, Allah se smilo ovo Musa'u, ne se buro, da vidimo šta bi se dalje, šta bi se dalje desilo. Pa kaže, rekli smo već šta je rekao za brod, kaže, wa ammanu gulafu kaže što se tiče dječaka. kana abawahu mu'minejni. Kaže njegova dva roditelja, njegovi roditelji su bili mu'mini. Bili su Fa khashina a yurhiqahuma tugyanan wa kufra. Pa smo se mi, kaže, prepali. Kaže da ih on ne odvede u nevjerstvo. Da ih ne odvede šta? Da ih ne odvede u kufru. فردنا يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة بس متيلي دا يم توي господар دا يم господар زميني drugo dijete, bolje od tog djeteta koje će biti bolje i milostivije. Koje će biti šta bolje i milostivije. A kaže što stiče tiče onoga zida. Pa kaže ispod, ispod tog zida je šta? Ispod tog zida je bio, kaže, bio je šta? Kenzul. Ka, kenzul Znači bila je, kaže, bio i metak bilo je, bio i metak li jatimejni fil medinet. Kaže, bio je metak dvojice siročati, dvojice jatima. I kaže, pa je tvoj gospodar tio da oni postanu veliki, da postanu punoljetni i da uzmu ta. Jer tad nisu imali snage da, da šta da uzmu ta metak E dobro. Kada braćo, ovdje imamo također još nekoliko pouka i poruka. Prva pouka, večeras koju ćemo spomenuti, a spomenuli smo u prošlom predavanju, znači većinom smo govorili vezano za traženje znanja. Ovdje prva pouka jeste da čovjek bude zadovoljan Allahom i kada. Da bude zadovoljan Allahom i kada. Jer draga brać, ono mi je što Allah djelšanu propisao čovjeku. U tome je samo hajde za njega. Čovjek to nekada na prvi pogled ne može da dokuči. Čovjek nekada na prvi pogled to ne može da dokuči. Međutim, međutim, ako uzme druge stvari u obzir, stvari Kur'ana, stvari sunnata Allahu kusanika sallallahu alaihi sallam, stvari razmišljanja na svom životu, vidjet će da Allah, pa će reći, Allah najbolje zna ono što mi je Allah Đelešanu dao. Allah najbolje zna, Allah Đelešanu je sa tim od mene otklonio neki bela. Možda da sam dalje nastavio da idem, da me tada nešto nije zadesilo, možda bi mi se desilo gore od toga. Ili možda da mi je Allah Đelešanu dao to, u čemu sam ja vidio i mislio da je hajr za mene, možda bi to stvar, stvar bio šar za mene. I zato Qatada radijallahu ta'ala anhu, kao što navodi ovdje Hafiz ibn Kesir, je govorio, je tumačio ovaj ajet u kojem se govori o smrti ovoga dječaka, pa bi govorio, kada feraha bihi abavahu hina vulid, wa hazina alihi hina kutil, walau baqija lakana fihi halakuhuma. Kaže, roditelji od ovog djeteta su se radovali kad je to djete došlo na život. I kaže, bilo im je teško kad je ubijeno. Međutim, da je to djete ostalo, da je to dijete ostalo, u tom djetetu bi za njih bila njihova propast. U tom djetetu bi za njih bila šta propast. Jer je bilo, znači, određenje da ako bi ovo dijete ostalo i postalo veliko, da bi svoje rotelje navelo na kufra. I da bi njegovi rotelje radi tog djeteta otišli u kufra. Naudu billahi ta'ala. Međutim, Allah je to objavio. Hidru, I radi te stvari mu je rekao šta? Da to dijete, da to dijete ubije kao što ćemo također još posebno na tome, na tome malo, na tome malo zastati. I zato subhano pogledajte. Allah subhanahu wa ta'ala u kuranskom majatu suri šura kada govori o djeci Obratite pažnju na ovo u suri šura Allah subhanahu wa ta'ala kada govori o davanju djeci Pa kaže Allah pripada vlast na nebesima i na zemlji i što između, što je među neba, nebesa i zemlje, daj kome hoće mušku djecu, daj kome hoće žensku djecu i tako dalje. I onda kaže وَيَجَعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا A kome hoće Allah ne da djecu nikako. A kome hoće Allah nikako djecu ne daje. Innahu alimun qadir. Allah je taj koji, šta? Koji sve zna i koji sve može. Pogledajte ovdje mudrosti da Allah subhanahu wa ta'ala ovaj kur'anski ajit gdje se govori o davanju djece, nekome je muško, nekome je žensko, nekome je ništa, završava s ove dvije osobine. Onaj koji se zna i onaj koji se može. Znači Allah je lašanuhu da hoće, to bi čovjeku djete, ali on sve zna. On zna izhod šta bi bilo nekome da mu Allah je lašanuhu dao ovako ili onako djete. Ili da mu ga dao uošte. I zato subhanahu pogledajte. Ljudi da Allah je lašanuhu sačuva. Znači ljudi se nekad suprostavljaju Normalno mi znamo da čovjek treba uzeti po svim uzrocima i sebebima. Znači čovjek, na primjer, ako ne može da ima djecu, znači normalno dozvoljno da se riječi, bilo muškarac, bilo da je žena. Međutim, ako ne može, znači ne smije da se suprastavljaš Allahum subhanahu wa ta'ala kadar. Jer Allah Zalašanu je to radi neke mudrosti ti dao. Znači možda da ti Allah Zalašanu dao dijete onome kome nije dijete, možda bi to me bio propaz za tebe. Možda bi ga vidio da ne, djete neće islam, da neće Allah vjeru, pa bi te bilo puno teže nego šta, nego da nikako nemaš. Zato, subhanallah, jeste nikada čuli kada ljudi koji su bogobojazni muslimani, kada govore, na primjer, o svojoj djeci, koja nisu na pravom putu, koja su otišli u ovo ili ono, kad kažu da mi je Bog do i pod zemljom. Jer da ga Bog do nikako ne nema. Lakše im bilo nego da ga gledam, nego da moje srce gleda da radi ovo, da radi ovo što radi. I zato to Allah subhanahu wa ta'ala mudrost. S druge strane, zato vidite, Allah to je, znači neću da koristim težak izraz da, kad vidite čovjeka, kada dobije žensko djete, a kore, joj, što nije sin. La ilaha illallah. La ilaha illa Allah Allah Đelšanuhu ovdje u Kur'anu prvo spominje žensko djecu. I zato Imam Ahmed je govorio, poslanici su bili očevi ženske djece. Poslanici su bili očevi curica. I zato prenosi se od Selefa izreke izjave u kojima su se ponosili sa svojim čerkama i što mi Allah subhanahu wa ta'ala dao čerke. Međutim, ljudi radi svog džahilijeta ili radi ostatka paganskih običaja, ono ovako ili onako govori isto kao što su govori pred islamski arabi. Pa je tako da Hafiz ibn Kesir spomenuo hadis koji je zabilježio sin imama Ahmeda u, da, u dodatku na musnad u kojem se kaže hadis od poslanika sallallahu, sallallahu alaihi wa sallam od Anasa radijallahu ta'ala anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao la yaqdi Allahu li mu'min qada'in illa kana khayran lahu. Kaže Allah jel šanu neće dati, znači kaderom i kada'om, Allah jel šanu neće dati kaderom neku stvar mu'minu, a da u tome neće biti khayr, a da u tome neće biti khayr za mu'min. Pa tako čovjek normalno kažemo i napominjemo da čovjek mora da uzme u obzir uzroke, sebebe, Znači povode za neku stvar, neće sada ležati. Mora uzeti povod za, za neku stvar, međutim, kakav bude ishod, neka bude zadovoljan sa <clears throat> wa ta'ala, wa ta'ala, kaderom. Zatim također povuka i poruka, draga braću, što je spomenuo ovdje, Hafiz ibn Kesir, a što su spomenuli još prije njega. Jeste, subhanallah, kako ibadet čovjeka, znači kako beričet ibadeta ostaje Znači koliko koljena posle tebe. Pa ovdje Allah subhanahu wa ta'ala u ovom kuranskom majetu vidimo da je spomenuo da je sačuva imetak te djece radi koga? Wa بُوهُمَا صَالِحَا Kad je zato što je njihov otac bio bogobojasan. Zato što je njihov otac bio bogobojasan. Kažu da im je to bio prav, prav, stvari čukun, čukun da jedo. Sedmi da jedo. Da im je taj bio otac koji se spominje. U arapskom jeziku da jedo se također naziva otcem. Primjer, kaže se ebul eb, ebul eb, jer kaže to mi je peti, peti otac, šesti otac, znači misli se peto koljeno, šesto koljeno, dedo. Pa se navodi u tefsiru, Allah najbolje zna da je to bilo sedmo koljeno, da im je to bio dedo, sedmo koljeno. I vidimo od ovom kuranskom majetu, Allah Đalešanuhu ne spominje da je sačuvao taj metak radi njih, ili radi njihove bogobojaznosti, zato što su oni bili bogobojazni, ne nego kako je njihov otac, jer kao što se navodi u tefsiru, kako je njihov dedo bio bogobojasan. I zato se islamski učenjaci ovdje govorili, kao što je Hafiz ibn Kasir, kao što se to prenosi od Ibn Abbasa, radi Allah tala anhu da je govorio, znači Ibn Abbas da je govorio, hufidha bi salahi abihima. Kaže, sačuvani su radi ibadeta, radi bogobojaznosti njihovog oca. I zato, draga bratu, čovjek kada čini ibadet, kada čini ibadet, radu ima Allaha subhanahu wa ta'ala, ali je svjestan i treba da bude svjestan da taj njegov ibadet, da to njegovo što se kloni harama, da će mu Allah jalla šanuhu dati beričeta i da će se taj beričet manifestovati i na njegovu djecu. I na njegove unuke, unuke, unuke, unuke i čukun unuke. I to je subhanallah, to je odlika ibadeta. I to je ono što često puta spominjemo kada govorimo, draga braću, ibadet. Ibadet. Znači ibadet sigurno dolazi sa ilumom. Dolazi sa znanjem. Ali ibadet je taj koji teše čovjeka. Ibadet je taj koji teše čovjeka. Koji odstranjiva od nas naše loše osobine i mahane. Jer ne možemo ući u islam i prihvatiti tako da kažemo islam i Allahu u vjeru u smislu propisa, a da ostanu pri nama naše neke stare osobine. Jer ne samo to, nego da kažemo da Allah Đelešanu sačuva da se falimo i ponosimo sa tim nekim svojim osobinama. Da se ponosimo što činimo zulum ljudima. Da se ponosimo što ovo uradimo, da se ponosimo što ovo uradimo, stvari koje su haram. Čovjek ako je nešto ha radio što je haram i pokaju, treba da se stidi toga. I nikada više to da spomni, a kamo li da se stidi? Kamo li da se ponosi sa tim? Nego se stidi ti svojih dijela koje je prije radio. I moli Allah subhanahu wa ta'ala da mu oprosti. Ali sada ga braću, to ibadet. Ibadet je taj, i kada govorimo o ahlaku, i o našim problemima vezano za ahlak, našim problemima vezano za sve to dolazi radi manjka našeg ibadeta. Jer kada čovjek ima ibadet u svom životu, onda dolazi hajr. Onda dolazi bričet. Dolazi bričet u kuću. Dolazi hajr u kuću. I zato ljudi koji su Bogu bojazni, vidiš hajr i bričet u njehove kući. Allah je samo dao da im sve dobro ide. Allah je samo dao da neki smiraju u toj kući. Allah je samo dao, vidiš. Zbog čega? Radi ibadete toga. I zato molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nam podari, da nas učini od onih koji lijepo ibadet čine koji čini ibadet tako kao što je činio poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Draga braćo, kazivanje u i Hidru je bitno kazivanje. Kao i sva druga kazivanja. Je bitno kazivanje koji svaka drugo kazivanje i kao što sam rekao i kao što ponavljam i želim da ponavljam, namjerno ponavljam neke stvari. Da uvijek da znamo da imamo da nam neko kuransko kazivanje dolazi radi nekoliko pouka i poruka. Međutim, ovako išaretom, kao što smo ovo vidjeli, zar, ti, zar nisam rekao, zar ti nisam rekao. Ovakve povuka i poruka možemo da izvučimo iz jednog okazivanja na desetine, da ne kažemo na stotine. I bitno je ovo, kao i svako drugo kuransko kazivanje, zato što nam se dosta tu povuka i poruka spominje. Međutim, želim da se malo osvrnem na kazivanje o Musavu Hidru iz jednog drugog razloga. Zato što neki ljudi, odnosno sljedbenici neki pravnika u islamu, se drže čvrsto, ili tako da kažemo, pogrešno tumači. A to svoje pogrešno tumačenje nalaze, odnosno to pogrešno tumačenje pripisu ovom kazivanju. Kada, tako da kažemo, govore o nekim svojim, o nekim svojim stavima. Ja sam već od prije namjeravao da kažem nešto, da tako kažemo, o pojavi koja se zove Tesavuf, odnosno pojavi koja se zove sufizam. Pojava koja se zove sufizam. I to je, da kažemo, jedna pojava, ili da kažemo, jedan pravac u islamu, kojim su ljudi govorili. I ljudi su o tome pisali. Čitav tom u fetvama šehu islamu ibn Taymiye govori o tesavufu. Znači čitav jedan tom u velikim fetvama šehu islamu ibn Taymiye govori se o njemu o tesavufu. Gdje šehu islamu ibn Taymiye biva upitan gdje mu se postavljaju razna pitanja o stvarima koje su vezane za tesavuf i gdje šehu islamu ibn Taymiye odgovara za to. Odmah na početku da vam kažem, na prvi početci, na prvi nastanak tasavufa, tako da kažemo, kao jednog pravca, e, normalno nije bio u smislu nastanak da su ljudi rekli, e sada ćemo izmisliti nešto što se zove tasavuf. I da ćemo tako i tako i. Nego, među prvim generacijama muslimana, znači, ne tačnije na sahabe, nego prva, posle prva nekoliko stoljeća. Znači, među učenjacima su se tako, da kažem, pojavili ljudi koji su više činili ibadet nego drugi. Koji su više bili skloni ibadetu nego drugi. Pa su bili puno odani zuhdu, znači odricani od dunjaluka, ibadetu i tako dalje. Jedan od naziva za te ljude, znači za to, za takvu pojavu je bio tesauf. Znači, ukratko ovdje da kažem, znači, da pr prvi korijeni, prvi koraci tasavufa su bili građani na opšte poznatim i opšte prihvaćenim stvarima. A to su zuhud, odricanje od dunjaluka, bogobojaznost, čuvanje od harama i tako dalje. Ali su ljudi više počeli o tome da govore, da pišu, nego neki drugi učinjaci. Zato šehhul Islam ibn Taymiye, rahmatullahi alaihi, ponovo navodim, šehhul Islam ibn Taymiye, kada je upitan o takvim sufijama, odnosno sljedbenicima tasavufa, je rekao je u stvari citirao kuranski ajet i sure Fatir u kojem se kaže među njima ima oni koji su se ogriješili prema sebi, među njima ima oni koji su u sredini, a među njima ima oni koji prednjače, prednjače dobro. To je bio odgovor koga? Šehhul Sama ibn Taymiyyah, rahmatullahi alaihi, kada je bio upitan o prvoj generaciji sufija koji su, da kažemo, na takav način shvatali tasavuf. Znači, svatali su tasavuf da je to, tako da kažemo, odricanje od dunjavata. Međutim, sa vremenom, sa stoljeće, kako su prolazila stoljeća, prolazilo vrijeme, u taj pravac su počele da ulaze stvari, tako da kažemo, čak stvari iz drugih vjera. Čak stvari iz drugih vjera, iz hinduizma, iz ovoga, iz ovoga, iz ovoga. Tako da kažemo, da je taj pravac izrastao, odnosno ta pojela, izrastao jedan zaseban pravac, koji je se nazvao, također ostalo da se zove Tesaufom. Ali su onda nastali ti nekakvi tarikati, e, hiljadu nekih tarikata, počeli neki, e, da kažemo, ljudi koji su šehovi u tome i tako dalje, znači stvari koje nisu bili prisutne gdje? U ovoj prvoj, prvoj generaciji. I kao što sam rekao, čak pojave koji su došli iz drugih vjera. Ti ljudi, normalno koji su ulazili u taj pravac, znači da kažemo došli su sa stvarima koje nikakve veze sa islamom nemaju. Nikakve veze sa islamom nemaju. Stvari koje su otvoreno jasno nevjerstvo. Znači, ne, pazite, opet kažemo, ne prvi, niti svi, nego neki od njih su počeli da dolaze sa stvarima koje nikakve veze nemaju sa islamom. Pa ne uzabila je ta'ala pojavilo se među njima oni koji su smatrali da je Allah Đelšanu sudio oko nas. Da je Allah Đelšanu šta? Sugdje oko nas. I kažu sa koje stvari. Čak kažu, naudu billahi ta'ala, u izmetu. Čak ne uzim billahi ta'ala, kažu samo tome je Allah Đelešanu. I Allah se nalazi u, u saču. sačemu. Međutim, to nisu govorili prve generacije. Prima šeha Abdelkader Đelani, za koje kažu da je bio od prve generacije, je bio čak sa više u fikhu bio hanbelijskog mezheba. A inače, handelijski mezeb je najviše se suprastavio tom tesaufu. I on kada u jednom od svojih dijela govori, kaže, vjerujemo da se Allah šanu uzignuo iznad arša sa svojim zatom. Vjerujemo da se Allah Đelešanu uzdigo iznad arša sa svojim bizati sa svojim bićem. Znači kao što su govorili ashabi, kao što su govorili tabi. Međutim, pojavili su se oni koji su govorili na udu bila i tala da Allah djelšanu sudje. Pojavili su se oni koji su počeli da govore da mogu doći na taj stepen da spada sa njih obaveza obavljanje namaza, obavljanje zakat, čak šta više da mogu učiniti harame kakve god ko hoće. Da mogu učiniti harame. Čak šta više pojavili se. A to je suština ideje Ibn Arabija. Suština ideje tog poznatog, tako da kažemo, e, Sufije ibn Arabija koji je govorio da svi oni koji obožavaju kipove, koji obožavaju nešto mimo drugu, nešto drugo mimo Allah subhanahu wa ta'ala, da oni kaže u suštini obožavaju samo Allah. Znači on su govorili, njihovo obožavanje kipova, jer ako kažeš da je sve Allah, onda i oni koji obožavaju kipove, oni govorili, ne obožavaju samo Allah. I oni su pravi vjernici. A uzu bilo I čak šta više govorio je da faraon, da je on umro kao pravi musliman. Tahiran mu tahiran da je faraon umro kao taj muslim. Pa je zato došao Hafiz Biqa'i i napisao jednu knjigu koju je nazvao Tanbihu l-Gabi fi takfir ibn Arabi. Opomena, malo žestok <laughs> naslov, opomena glupana u pojašnjenju kufra ibn Arabija. Opomena glupana u pojašnjenju kufra ibn Arabija. Gdje je tijelo da kaže da onaj koji ne vjeruje da je ibn Arabi nevjerni sa tije svojim idejama da je on u stvari glupan. I u toj svojoj knjizi je naveo učenjake svih mezheba, on umiro 885. ako se ne varam, iđeretske godine, naveo učenjake svih mezheba koji su govorili o tome šta? Kako Ibn Arabi navjernik, iz Hanefijskog mezheba, iz Šafijskog mezheba, iz Malikijskog, iz Handonijskog i tako dalje. Međutim, na samom početku kaziva na jednu stvar. E to ono što želim da povježem, učela su mi kazima. A to je kako oni uzimaju, uzimaju šta? temelje svoje ideje. Znači ideje, pazite, dobro me sad ovdje, e, slušajte. Koje ideje? Ideje da postoji šarijat i da postoji hakikat. Tako nazive šarijat i hakikat. Šarijat je šta? Propisi. A hakikat je suština. Znači šarijat propisi to ono halal haram za malu raj, za običnu raj. A suština, e, to je za, neš, za nekoga koji baš skonta. je ko skonta, za njega je šarijat mala, ono, Naš, ništa. Znači, onda možeš da prijeđeš preko granica šarijata. I onda kažu, možeš da naučiš, možeš da ovo, možeš da ne klanjaš, možeš, znači da radiš šta god hoće. Ako si nešto spoznao, to mu kažeš kako? Kažu, ha. Allah Đelšanu u Koranu nam govori, o kome govori? Kaže, govori o Musa u Hidru. Šta govori? Pa kaže, vidiš kako Hidr. Hidr je došao do te suštine. I onda je, kaže, ubijenog dječaka, onda je radi ovo, onda je radi. Kaže, mogu je da prelazi preko granica šarijata. A uzubillahi ta'ala. Na urubi lajda. I zato i sa tim kazivanjem uzimaju dokaz i kažu, <clears throat> kažu Hidr nije bio poslanik. I kaže Hidr je bio Evlija. A vidite da su Evlije bolji od poslanika. I onda kažu da su Evlije bolji od poslanika. I kaže Ibn Arabi je bolji od poslanika. A urubi lajda. Ta'ala, a'udhu billahi, ta'ala. Međutim, na ovo ne treba puno odgovarati. Na ovo ne treba puno šta odgovarati. Jer videli smo i pojasnili smo. To je mišljenje svih mufesija. Znači tu se mu fesirine nazilaze osim otpadnici i nevjernici kao što je Ibn Arabi i koji slijede mišljenje Ibn Arabi. Da je Hidr bio poslanik ili da je bio, oni, čak i oni koji kažu da nije bio poslanik, ali bio je na drugom šarijetu. I da je došao da se sreo sa Musaom a.s. rekli smo da ispravno da je bio poslanik i da je šta? Da je Musa vidio kako on čini stvari koje su dozvoljene po njegovom šarijetu. I zato šehhul islam ibn Temije kada govori o tome kako nemaju ti sljedbenici tasaufa dokaza, kaže pogledajte kako se na početku kaže da je Allah Đelešanu obavijestio Musa da je Hidru dao znanje. To jeste da ono Hidr što radi, da radi po znanju, da radi po objavi. A oni koji rade, i ovi vamo rade po objavi, ali po šeita svoj objavi. I zato je došlo, pazite, od toga je da je Evlija bolji od poslanika, zato je došlo to svetkovanje šehova. Zato je došlo to svetkovanje koga? Šejhova. Znači oni u kazivanju Musavi između ostalog uzimaju dvije stvari za dokaz. Znači neispravno. Neispravno tumače. Iskrivljuju značenje Allahove za vlašanu knjige. Pa kažu šta? Kažu šta? Znači kako je vlija može biti bolji od poslanika. I dolazi svetkovanje ti šejhova. Ja ću vam ovdje sada nemesti nekoliko citata. Da se lično uvjerite. Međutim, normalno kažem, neke ove stvari mogu biti smiješne. Međutim, oni nisu smiješne. I zato nemojte, uh, ja nisam donio ove citate da vam i pročitam u smislu da vas nasmijavam. Nisam donio ove citate da vam pročitam da vas i smijavam. Iako ima smiješne stvari, ali nisu smiješne stvari. Jer ovdje se govori o Allahu Đalašanuhu vjeri. I zato slušajte ovo i posmatrajte kako ljudi, na kakav način ljudi obožavaju Allah subhanahu wa ta'ala. Na kakav način ljudi žive i misle da je to ibadet Allah subhanahu wa ta'ala. Misle da je to vjera poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Knjiga se zove Sveta, svetla uspoznaj načala tesavufa. Znači ta knjiga je prevedena ovdje na naš jezik, znači čitam se, tako da kažem, u tu, tim sufijskim krugovima. Normalno, ja ovo spominjem ovdje na jedan blag i lijep, tako da kažem, način. Jer veliki broj oni koji ovakve stvari čitaju, oni o tome ne znaju. Ili možda da kažemo ni sami nisu svjesni ovakve stvari. I zato je na nama, znači prije donošenja suda, na nama je da te ljude fino i polako upozorimo. Naprimjer, kada se govori između ostalo, kada se govori o osobinama šeha, kaže, a koga ne voli njegov šejih, ne voli ga ni uzvišeni Allah. Pa kaže, znači ponovno kaže, znači slušaj tovo, da ljudi ovako, znači smatra i robuje Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže, derviš se u ljubavi prema šejihu, uspinje do granice. Da slast slušanja njegovog govora doživljava kao slast u spolnom odnosu. Pa ako ne bude radio na tome da postigne takvo stanje, on šejih u ljubavi ne daje njegovo ne daje njegovo pravo. Teljes kaže, ko ne bude uvjerenja da je njegov šeji savršen, nikada po njegovim vodstvom neće posjeći uspjeh. Onda se kaže jedna od stvari koja treba da bude svojstvena na dervišu, jeste da ne ide ni na hađ bez dopuštenja šeji. Znači ne smije ni na hađ da ode bez dopuštenja, bez dopuštenja šeji. Zatim se navodi jedno kazivanje duže, samo ću vam ga prepričati, gdje se navodi kako jedan bi učenik kod jednog šeha, i šeha mu rekao da ide da izmeti magarcima. Znači ovi drugi učili, šta ja znam, od a zikir ili tako dalje, međutim on je rekao, idi izmeti magarcima. I ovaj jedan kod šo i 20 godina izmetio magarcima. Znači 20 godina samo izmetio magarcima. I kažu šeha na kraju rekao, eh, onoga što sam poslao da izmeti magarcima, njega dovete, oni najbolji među Oni najbolji i najučeniji, najučeniji me među vama. Kaže, nakon što je moj šeha od mene uzeo zavijet da mu se neću suprostavljati i da mu vezi sa sobom neću ništa kriti, ja nisam ni jeo, ni pio, ni spavao, niti se svoj, niti se svojoj supruzi približavao, a da na svojim srcem nisam govorio, dopusti moji gospodine. Kaže, ako drviš nema priliku da džumu namaz obavlja kod svog šeja, neka ga onda zamisli pred, pored sebe. Pa u kojoj god džami da klanja, jer se sudi po srcu, a ne po tijelu. Znači, čak od badeta, znači da zamišlja ako svog šeja. Također se navodi da od adaba činjenja zikra, Pa da, činjenja zikra, jeste da zamišlja šeha pored sebe. Znači, ne da misliš na Allah subhanahu wa ta'ala, nego kaže ti razmišljaš, znači zamišljaš svog šija. Kaže, ši misli na poslanika, a poslanik misli na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže, da biš treba biti uvjerenja da njegov ši bolje od njega poznaje njegove misli, njegove unutarnje mahane. Kaže, iskreni drviš prema šeji hulja, taki taki pa kaže, niti ulazi, niti izlazi, niti se bilo sa kim druži, niti se bavi naukom, niti uči Kur'an, niti obavlja zikr bez dopuštenja, njegovog šeha. Kaže dalje, kaže, Dariš svom šehu nikada ne treba govoriti zašto. Znači uči kod njega, međutim, nikada mu ne treba reći, nikada mu ne treba reći zašto. I onda se na kraju kaže, znači stvar koja je, znači gora od svih ovih, znači ovo se do sada ništa bilo, kaže, naime, znači na stranici 316. Ovaj kaže, naime, kaže, šehovo prisustvo je u stvari prisustvo uzvišenog Allaha. Naime, njegovo prisustvo je, kaže, prisustvo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, pogledajte, da li je ovo sada, da li je ovo vjera sa kojom došao Allah posanjih sallallahu alaihi wa sallam. Znači, zamislite do čovjeka, do čovjeka koji hoće da primi islam, znači dođe ovak islam i kažemo ovo od islam. Dođe, neko i kaže ovo od islam. I onda se mi ponekad čudimo zašto neki ljudi govore loše o islamu. Ja i opravdavam normalno. Međutim, trebate da znate, normalno, svaki govor loš o islamu, koji svaka druga stvar ima svoje uzroke. Ima uzrok, na primjer, mržnja. Ne voli muslimane, mržnja ovo, ne pozna islam. Međutim, jedna od tih stvari jeste neispravno poznavanje islama. I zamislite onoga koji upozna ovakvi islam, mislim, da kažem, koji upozna ovaj kufr, koji se pripisuje islam, i onda, i zamislite kako ćemo govoriti, kako ćemo govoriti islamu. I zato, kao što kaže Hafiz Bekaj, kao što je naveo govor učenjaka koji kažu da je širk ovakvih mutasavuifa, ovakvih sufija, gori od bilo koje vrste druge širka. Znači, gori od širka Arapa i svi drugi. Jer nećete naći ono što je rekao Ibn Arabi. Nećete naći da je Buđehl govorio. Da je došao Buđehl i rekao, to je Buđehl, mu rekao, boj se Allah, šta to govoriš. Ovakve stvari, da Allah je Ebu Lahobu i drugim Arapima. Jer oni su vjerovali u Allaha je jedan. Mušnici, Mekije su vjerovali da ima Allah jedan jedini. I vjerovali su njega. Međutim, vjerovali su druga oni ona božanstva. I govorili su, ovo su ono, znaš, mala raja, oni vode do Allah subhanahu wa ta'ala. Ali su bili mušnici. A pogledajte, oni, na vodu bila i ta'ala, kažu da šta, i da uzmetu, da je Allah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala. I zato, draga braću, pogledajte ljudi koji shvataju da je ovo vjera sa kojom je došao poslanik sallallahu alaihi sallam. I zato, zar onda nije od Allahove vjere da ljudi govore o novotarijama? I šta je onda problem što govorimo o novotarijama? Šta je onda problem što govorimo o novotarijama ovakvim pojemom? Jer danas, kada kaže što novotarija, pa kaže daj pusti novotarije. Pa šta što sad novotarije? Nemoj, kaže, raz, razjedinjavati umet. Znači ja sam ubijeđen nekim ljudima kada bi došlo i spomenuo ovaj govor, da bi rekli, nemoj razjedinjavati umet. Za ljubo umet. Zar možemo biti umet za ljudima koji govore ovakve stvari da Allah se čuva? I zato ne može umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam da se ujedini na zabludi. Poslanik alaihi salatu wa sallam kaže šta? La te čta mi umet jale dalali. Prenosi izde poslanik alaihi salatu wa sallam. Moj umet se neće okupiti na čemu? Na istini. Na zabludi. Zar može da se okupi Onaj koji kaže, nema je samo kaže, Allah kaže poslanik. Kaže Allah kaže poslanik. Buharija, Muslim, Termizi, ovaj ona dođe od nekoj kaže Ma kakva nauka, vjer. I zato nek, prije nekoliko sam pričao sa jednim od tim omaka koji posjećuje ovakva mjesta, tačno gdje se čita ova knjiga. Ja vam postavljam samo jedno pitanje, kaže tako ti Allah, koliko si u tom društvu? Kaže dvije, tri godine. Govorim Allah ti, je naučio učiti u Kur'anu? Kaže nisam. Govorim, dobro, da mi samo ovo reci. Allah ti te godine dok si dole. Jel ti ko rekao, hajde da naučiš arapska slova? Kaže, nikom nije rekao da naučim arapska slova. Znači, drži ljude da budu, da ne znaju govorice, me da ćeš moći da i, da i vodiš, da upravljaš sa njima onako kako ti hoćeš. I zato, draga braćo, govor o novotarijama je potrebno da se govori u ovom vremenu. Znači, ne možemo, kako će umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam napredovati? Ako sljedbenici ili koji se prepisuju čini ovakve stvari, zar će Allah Đelešanu dati pomoć? Zar će subhanahu wa ta'ala dati, dati, dati pobjedu narodu koji ovako misli Allahu subhanahu wa ta'ala? Koji ovako misli Allahu subhanahu wa ta'ala? I zato govor o novotari i govor sunnetu poslanika pasanika alihi salatu wa salam nije razjedinjavanje ummeta, nego razjedinjavanje ummeta je onaj koji ne želi da prihvati istinu sa kojom je došao Allahu poslanik sallallahu alihi wa sallam. Zato draga braćo. Zato draga braćo. Kur'an i sunnat. Znanje koje je građeno na Kur'anu i sunnatu Allahu Kusanika sallallahu alaihi wa sallam je najjače oružje ovog vremena. Najjače oružje ovog vremena. I zato vidiš ljude. Kada govoriš sa nekim od njih, on ti može prići, međutim kad kaže ajed, kaže hadis, vidiš ga da ne može ništa da kaže. Kaže, ma dobro jes, ali, dobro jes, ali, znači ne smije da te pobije. Ali svoj nefs, da kažemo, znači svoje zabludjel, mora sa nečim da opravda. E to je ono vokana l'insana od fereši inđadla, kako čovjek voli, kako čovjek voli da raspravlja. Ali isto ovdje vidimo, znači kako, to je Hafiz Bekaj ukazao na početku ove knjige, kako ljudi dođu, znači da, da je došao Ibn Arabi i slični njemu, i počeli ovakve mišljenje da zastupaju. Normalno, svak bi odmah rekao, a ta je bila budala, ubijte ih. Jer halla, džovi drugi koji zastupali, otkinuta im je glava svima bila. Međutim, oni su počeli, uzeli Kur'an, uzeli sunnet, uzeli hadis iz Buhari mus i počeli da im daju ovakva značenja. I onakav, na ovakav način tumače Kur'an. Da vidite samo tumačenje od Ibn Arabija sure Nuh. Tumačenje sure Nuh. Kada govori onim, o Nuhovom narodu kako su potopljeni. Kaže, oni su potopljeni u talasi Allahove ljubavi. Potopljeni su u talasi, kaže, Allahove subhanahu wa ta'ala ljubavi. Audhu billahi ta'ala. Znači, takvog, jer o tome smo govorili. Znači, tumačenje Kur'ana i tumačenje sunnata na koji način biva. Ono na čemu je bio postanik sallallahu alaihi wa sallam, na čemu su bili ashabi. I zato Ibn Qayyim rahmetullahi alaihi, kada govori o ilmu, kaže ilmi, kaže Allah, kaže postanik, kažu ashabi. Zbog čega kažu ashabi? Jer svi se vežu za Kur'an i sunnat. Svaka zabludila sekta, veže za... Ali ashabi su ti koji su vidjeli u praksi što znači Kur'an i sunnat Allahu, postanika sallallahu alaihi wa sallam. I zato ta metodologija tumačenje Kur'ana i sunneta je najbitnija. Jer vidite i same šije, vidite i same šije Allah i proklad, koji proklinju ashabi Allahu od poslanika alihi salatu wasalam, proklinju Abu Bakra, proklinju Abu Bakra, Omera, Osmana, a Išu radijallahu ta'ala anha, proklinju, subhanallah. A Išu radijallahu ta'ala anha, proklinju, majku vjernika. Vidite kada su došli sa tim stvarima, kome je te stvari pripisuju? ne pripisuju tamo nekim međusijama, vateropoklonicima iz Irana, nego pripisuju alimima ovog ummeta. Pa kaže imamo 12 imama, dobro koji su to 12 imama? Kaže to je Alija, to je Husein, to je ovaj, to, to su učinjaci Hrvatsu ummeta u džamata. Svi ti 12 imama koji oni priznaju, to su suštini bili učinjaci Hrvatsu ummeta u džamata. I niko od njih nije proklenio Abu Bekra, niko od njih nije proklenio Omera, nego su svi priznavali, ali su im prepisivali lažno pa su im prepisivali, da bi oni kasnije došli i rekli, vidiš šta kaže potomak, poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I sad to danas. Znači, danas je još, u ovoj stvari kada govoriš, neko će reći, razjedinjuješ umet. Neko će reći šta? Razjedinjuješ. Kada govoriš o šijama, kako proklinju umet, rečeš, reče neko razjedinjuješ umet. I svala jedne prilike sam, poslao jednom je ovdje glavnom, da kažem šiji, koji je šejih šija u Bosni i Hercegovini, Irancu, postao sam pitanje. Napisao sam finu kulturno pitanje. I neveo sam neke citate od Homenija. Znači, tačnije od Homenija. I rekao sam mu, možeš li mi protumačiti? Ako su ove stvari tačne, možeš li mi reći? To su stvari gdje Homeni proklinje ashabe, gdje proklinje ovo, gdje proklinje ovo i tako dalje. I odgovara mi, kaže, vako je znači, ja žao mi što nisam sačuvao taj odgovor. Kaže, slušaj, brate, kaže, taj odgovor, kaže, tu knjigu za koju me pitaš, kaže, nisam, kaže, vidio ima 20 godina. Ima 20 godina nisam vidio. Ali kaže, ima nemoj o tome, kaže, nemoj razjedinjavati umet. Znači, danas kada kažeš ljudima, ima dođe imam i klanja, a imam govori za išu radijallahu ta'ala anha, taj dotični imam govori da je počinila zinalog. I subhala znam brata koji je na hađu raspravio sa tim čovjekom. Raspravio sa tim čovjekom i govorio mu kako govoriš da je majka vjernika iša počinila zinalog. A oni svojim komentarima Kur'ana, kada govore Aisha radijallahu ta'ala ane, kada govore, kada tumače suru Nur, kaže, ono, Allah Jeršanu kaže, oni koji su došli sa potvorom, ničaka grije, zašto nisu došli sa četiri dokaz, tako da, kažu, ovdje je dokaz da sa fikske strane, pravne strane, ono sa vanštine, da je Aisha čista. Nije mogla nad njom da se izvrši kazna. A kaže što se tiče same suštine, kaže Allah najbolje zna. Tako tumači oni. Tako da njih poznati mu fesir, tumači Kur'an. Subhanallah, i taj brat, Allah je dao tu noć da je sanio Aishu radijallahu ta'ala anha. Da je sanio Aishu radijallahu ta'ala anha. I subhanallah, ja znam, jedna sestra je ovdje sanjala san. Kad je taj imam došao u Mostar, subhanallah, sanjala je poslanika sallallahu alaihi wa sallam, subhanallah, ti dana. I poslanik govori, a nije znala da je taj čovjek došao. Sanjala je poslanika, kako govori, ne dirajte me Aishu, ne dirajte me Aishu. Subhanallah. Ti dana kada je taj čovjek, da ga Allah ponizi da ga Allah ponizi, Allah ponizi sve novotari. Kad je došao, subhanallah, ti noći sanja poslanika i poslanik govori, ona subhanallah nije znala. je sanjala sam taj i taj san. Allah ne bude znao. Subhanallah, baš u to vrijeme, kada je taj je došao čovjek da ga Allah subhanahu ta'ala ponizi. Sad to danas kad nekima kada bi rekao, ima tamo koji psuju ashabe, koji grde ashabe, ne moj pričat, razjedinio šumet. umet. Ne Nemoj pričaš razjediniš umet. Dođe ti sutra, dođe ti isti ti govore, ovaj Kur'an koji imaš nije cijel Kur'an. Ne moj pričaš protiv njih razjediniš umet. La ilaha ilaha. Draga breću. Govor po Kur'anu i sunnetu nije razjedinjavanje umeta. Ne prihvatanje Kur'ana i sunneta je razjedinjavanje umeta. A obaveza je govor protiv novotarija. I govoriti o novotarijama, normalno. I novotarije se razlikuju. Ima razlike među novotarijama. Neka je veća, neka je manja, neka je kufr, neka nije kufr. I tako dalje. Da nas Allah zašanu usmiluje. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala uputim. Glavno, ovdje s ovim završavamo tumačenje o Musavu i Hidru. Završavamo tumačenje o Musavu i o Musavu i Hidru. I ono sljedeće, odnosno posljednje kuransko kazivanje koje nam ostaje, jeste kazivanje o Dhul Karnein. Znači Allah subhanahu wa ta'ala nam govori o jednom čovjeku koji se zove Dhul Karnein. I kazivanje o ovom čovjeku, ovom Allahovom robu, bogobojaznom počinje wa yas'alunaka an dhil i pitaju te o Zulkarnainu. Pitaju te ko je to bio Zulkarnain. Kao što smo rekli, na početku sure da smo navali predaju, mada u njoj ima slabosti, da su došli židovi i postali poslaniku sallallahu alaihi sallam nekoliko pitanja. Između ostalog je bilo čovjeku koji je došao do istoka i do zapada. Pa se dalje u ajtu kaže, kul se etlu alaikum minhu dikra recite, ja ću vas o tome obavijestiti. I onda počinje kazivan. Da nam Allah zašao podari zdravlje, života i rahatluka, da dočekamo sljedeći ders, inšala, da poslušamo i da vidimo o ovome čovjeku koji je svoj istav, svoju šta, o svoj zadnje. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wa sallam tislima, kathira.